Je veld is voor die wilde dieren om op te vreet. En die mensen wat wegkruip in die bergen of in die grotte, zal van pest sterf. Dit is zeker, zo so zeker soos ik leven. Ik zal die land verwoest, daar zal niemand meer kan woon nie, daar zal niks oorblij van alles waarop hulle trots is en wat hulle beskerm nie. Niemand zal op die bergen van Israël loop nie, hulle het dinge gedoen wat ik haat. Daarom zal ik die land verwoest zodat niemand daar kan woon nie dan zal hulle weet dat ik die Heere is. En jij, mens, jy mense praat oor jou ooral langs die mire en bij die dieren van die huise. Hulle sê vir mekaar, kom ons gaan oor wat er boodskap die Heere voor ons gestuur het. Dan kom hier die volk van mij allemaal naar jou toe en hulle kom sit voor jou. Hulle luister na wat jy sê, maar hulle doen dit niet. Hulle sê met hulle mond dat hulle lief is voor jou, maar in hulle harte voel hulle anders, hulle soek die dingen wat die beste is voor hulle self. Jij is vir hulle soos iemand wat mooi sing, hy sing liekies oor die liefde en hy speel op die lier. Hulle hoor wat jy sê, maar hulle doen dit niet. maar die dingen wat jy sê, sal gebeur, dit is zeker. En dan zal hulle onthou dat daar een profeet bij hulle was.